یک سوال کنای بود که آیا پرورش پرنده داخل قفس خیلی داخل بازار بودین یا به نام مرغ عشق یاد بین زورگه بین آیا شرعن استفاده کردن کاری یا ای خود همی کار جایز و جایز نه مشکلی ها یا مشکلی نیست پرورش پرندہ یا داشتر یا پرندہ داخل منزل داخل ہم بود شاہان اشکالی نیست و دلیلی ہم حدیث ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برای عمیر عمیر کی حضرت حضرتِ صدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کسان کے فرندے بد بازی کو امور مور ترا واضح فرمائن کیا عمیر ما فعل نغیر عمیر نغیر چون بود نغیر نا ہوا فرنت کوچی کیا وقت مور ترا واضح برہۃ و تسلیتی گو اما بس پس داشتنش اگر ناجائز بود نبی کی نے نحیه کرد حالا کل حدیث نبی دو کلمه یا عمیر ما فعل نغیر عمیر نغیر بود بعض از غربیا سرشنگ اعتراض کرتا کہ ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ کلمہ بکار آباد کے ظاہراً معنی کہ عجیب عمیر فعل النغیر نغیر حالی کہ ہمیں یکی حدیث دارہ صد مسئلہ شرعی ان کی علماء استنباد کرتے ہیں یک ارشا همیشه که داشتن یک پرنده داخل قفس جایزه دومیشین که اگر چوب که بازی کرد و پرنده مرد تو را گناهکار نبوشه چون دست می چوکش مرد و بعدش نبی کریم صلی الله علیه و سلم یاد همین طفلی تسلیت گو ناراحت مرتر وضعیت رو برای تسلیتی و دلخواهی کم که دونی شوخی کرد خبری کرد تاکه حال گرفتی کمی شادتر بود اما گذشته شپه که یک مسئله کلی که خیلی قابل توجه ایشین که بعضی افرادی بعضی حیوانات داخل منزل پرورش ده مثل پس ها گوک ها شطور هست مرغ هست چیزان دیگری که شرعا جایزه اول شین که اگر کسی حیوانی را داخل منزل نگهداری کن نان و روزی و همه علوفه حیوان سر صاحب حیوان واجب باشه که باید کامل رسیدگی بکن وقت برگ داخل قفا زندانه کن آ رسیدگی به همه چیزی که نیازی هست چون غذای وان چون چیزی نیاز هست سری آقا واجب تهیه کن یا ویل کن کرود اگر داری تو باید کل آخرجی را تهیه کن تو بیاره یا اگر کسی را پستی تواخر دوارها رو چنین حتما فقط از پس اما هدف گوشت بود تو درست گوشت ملاک اصلی اما اشی باید به بازی پس برسید کاهی را چیزی را که نیازی باید کامل تهیه کن که چون که آیه پس داشته بود یا دیگه حیوان یکی رس اولاغی هست اسبی هست یا قاطر و شطوری هست که برای مردم کار کنید کار برای کار و کار ضروری و باید خرجش را تهیه بکن و اگر تهیه نکشه گناهکار بود باید کار نه از حیوان کار بگیر خدا سلام به آی وزی مرس یا متاسفانه بعضی و درحت که چون که کار اولاغ بازو که برای سوخت کشته سوچش جنشانا یه حیوان بیهست کن تا کلن بار بکشه هیچ گونه غذایی بوازایی نرسید شد در غبالش کارو کسی کاری باید کامل بوازی برسید و داشتنی داشتنینەکە وێنی بکن فقط انسان متاسفانه شکی انسان فقط یک مقصد اصلی دنبال بکن که پول بید به هر طریقیه این راه راه غرب و مسیحیت یهودیت و راه اسلام چیز نه راه اسلام هر چیزی رو برای کسب کرتنی یه چیز خاصی ها مال کسب کردن مال جایز حلال مبارک اما به هر صورتی که مال باید بیه درسته اظہار راہ اکمال حاصل حاصل بھی کرنے ماں اظہار دوزدی جنایہ جنایا مواد فلان فلان بری مال حاصل بھی کرنے اگر ایک بھیج مار برای میں اسلام مارا ہی نہیں انسان بی انسان قرار گرے این مسیحیت این یہودیت برای مال حاصل کرتے ہیں ہر کاری کون انجام بھی دیں ولو قتل انسان بود یا فساد انسان بود یا تقریب ذات انسانیت بود ما مسلمان نہیں و اسلام برای هر چیز حقوق مشخص کرتا برای حیوانات یا حقوقی ها برای انسان یا حقوقی ها یک صحابی داخل یک جنگ مسیر جهادی یک حیوان لعنت کرد وقت لعنت دیم در نفرین کو حیوانا نبی کی فرس ویل کشلا سه سوارو بوت گیا بچه لعنت کرد شلا تجا سواری حیوان نید گیا الکس حیوان داخل منزل داره بعد درست آیز حیوان پذیرایی بکن خدمتی رو بکن که حیوان درست کاری بدن ای کارین کرد تر روزگاه اوله بیم ما تو یک که کفتر بازی چی بوده. کفتر بازی جایز نو اما داخل منزل پرورش ده اشکالی نی کفتر بازی جایز نه یک باری مامون الرشید پادشاه وقت راشد کفتر بازی کرد مامون یه منصور از از یک شخصی، قالو منصور مشغول باز کردن یا شخصیت و مولای ما بود مولای ما بود حدیث ایوان حدیث ایوان که لاحولای کردن و بازی کردن کچھ سه چیز جائز ہو چار چیز یک چیز اضافه کرد تو خانومی برعکس بھی آخر کو کہ کفتر بازی بھی جائز ہو منصوریات یا مبلغ بزرگی داد ای پولا میزون برد گیا هنچو که در به منزل را از قصر پادشاه در سود پاکین کفتران سرانش بجنه دیگه بعد دوستش کو آجه علت چیه تو ای کار دستور ده وقت تو متوجه نبوده که چرا ما متوجه بودون که ای کار چیه ای آقا یاد یک حدیث دروغین جالی بخاطر من پادشاه پیم کوید یاو وقتی که حدیث جالی پیم کرد ما مجبور پولی بده چرا پولی بده چون که حدیثی وانته اگر ما ویل کرد برابطه نه فوران گفت بگی نسبت به حدیث به یاد اما عمل من وادار شرکو برای دروغ گفتن حدیث پس چنین کفتر من نپه تمام جتو گردناش جت گارش کرده کفتر باز جایز نه اما کفتر داشتن و از گوش استفاده کرتش کلی نی اب از کرتنی مکنی چون که شله و لعیبه که بعضی کل کارش هم مقام بعض مردم شروع کرده خروس جنگی بعض از یک خروسی قیمت سال هزار تون دویست هزار تون قیمتی یا تازه ما سیبیتم یعنی دیزه پایین دیزه هم ده در جنگ دین حتی گایگاه زورین ترین سرباز ایران شهر فلان فلان شهران رو سفر کنی خاطر جنگ دادن حیوان حیوان کو حیوان جنگ دادنش کار حیوانی یو شما از حیوان پاستر این کار انجام بده چیکارش روش کرده حیوان پرورش ده دوار جنگ تا حیوان بر کوری کن نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایند که حیوان چو باستین دوار نشان گرفتنش جایز نه برای شما بعض حیوان چو بندین دوار تیراندازی کنین این همی کارشان نکنه پرورشی ده با جنگ آخر کارتی کوری کن یکی گناه دوم... گناه دوم بیشین خمار خب بازی کنه پول یه دکنه هر جای برد آید دیگه پولان بارد مسابقه شو غماری، غمار تیب نس خداوندی حرام مطلقی کسی معتقد بود که بازی باز کردن ش کافر بود رو که متاسفانه کار مسلمان بوده که راحت راحت چک پول خرچ کے تاشف اور جنگ داتن مرغا کے تماشا چارے یا بعض جنگ دے چیزانے کے کیا پخش دانے داخل بازار عورت جان چیزا ناجائز داخل حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ من حسن اسلام المار ترک مالا یعنی اس خوبی و زیبائی اسلام شین کے انسان کی چیزیں بیہودے ویل کے دیتے خبر بیهوده کار بیهوده اعمال بیهوده مجلسان بیهوده رفتاران بیهوده پیامکان بیهوده شان که بدتر نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم الله فرمیده و خود همین حدیث یک اصول چهار حدیث علماء اصول قراراتی یک همین حدیث استواره کل اسلام یک همین حدیث